اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Sureýe Lokmanyň tefsirindedik. Sureýe Lokmanyň bihest inşalla ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuz we otuzlynjy aýatyny tefsir edip bererik. Soňram galýa dört aýa ki inşalla olada kän bir uzaga çekmän inşalla gysgarak halatda gowy aýdyp bereris size. Ybtada lä diýende, şo ýaňky mä bilen ikisi bir mänada bolup gelýär. Wala ýene dä, ba'sukum, Allahyň sizi öleňizde soňram direltmekligi, illa, meger, bir öňünden bir menfi geçse, yzyndan musbet etýär. Ýagny bula dä, meger, yzyndan bir bir zat isbat etjek bolýar. Kenefsin wahideh. Güni-de, aýy-da, ikisini-de Allatagala musahhar etdi. Kullun her biri şulaň, ýaňky aýdan zatlary, aýy-ow, gün-ow, ýyldyzda-ow, hemmesi näme, ýejri, jerýan tapýar, ilä ejelin musemma, bir belli bir möhletden ýaňa, bir belli bir möhlete garşyn, bulaň hemmesi jerýan tapyp barýandyr. Ýagny Hakdyr Allah Tagala. Ýagny hakykaten şu Allah Hakdyr. We enne we bitakyk mä ol bir zat eken, mä indi bu tada başga manada bolup geldi. Mä diýeni ol bir zat eken diýdigi. Ýed'une min dunihi Hudaýdan başga ola ybadat etýele ony. Al-batyl we batyllar. Ýagny Hudaýy hak we Hudaýdan başga ybadat edilýän zatlar batyldyr. Wa annallaha we bi tahqiq Allahu tebarek we taala huwal aliyyul kabir. Uly we Ali diýen derejesi uly, kabir on özi uly diýdigi. Sure Luqmanyň 30-njy aýatynyň tefsiri. Bu aýalaň tefsiri şeýle, Allahu tebarek we taala bize öz gudratlaryny sanap barýar. Ýani tamam ýeriň ýüzündäki zatlar, tamam alemde, asmanlardaky zatlar, asmanlarda ferişdeler bar, ýeriň ýüzünde mewjudat Ýa bulan arasynda tamam saýýaralar, ýyldyzlar, Gün, Aý şu zatlaň hemmesini Allatagala meň mülkümdedir diýip sanady. Hemmesi meň ygtyýarymdadyr, meň ämrim bilen gymyldaýandyr diýip aýtdy. Hop indi bir soal gelipdir. Pygamberimiz Aleýhissalatu wessalam Öleňden soňram direlmek bar diýen bir gürrüň agzapdyr. Tamamy taryhda-da biz görýäk, hemme pygamberlerde şu gelýele nämäni bildirmeden çürim öleňden soňram bir direlmek bar. Şu öleňden soňram direlmeli hesapdan çürim ketapdan çürim. Hemme pygamberler Ýagny ewwel Hazreti Adamdan bärik sen tutuber hemmesi näme şu öleňden soňram direlmek diýen bir zat bardygyny millete aýdyp gaýdypdyrlar. Nämeden çülimsi? Adam hemişe-de aýdyp bök bir hesap-kitap bolmasa, bir ahyrynda bir muhasabe bolýan bolmasa, sen bir işiň başynda Bu işiň bir hesapdarysy bolmasa, bir näzmi bolmasa, ahyrda gelip senden, meselem, hä, sen işlän işiň senden täwil alman hem ýüri pul berilýän bolsa, onda her kim öz halan işini eder, biri işlär, biri işlemer, hulasa, hemmesi deň almaly bolanda, o taýda biedalaty bolýar. Hä, onda gelip näme bir adam geler, öz işini ýatyrar küllen ýöne hat aýlanyp börer, o işiň ahyrynda iş täwil bermellä, zat etmellä, hem ünje we pul arkaýdy bermeli bolsa, onda hemme kişi keýfine gezer o tada. Adamlara pygambarda gelýeleşik kyýamat ba, hesap kitap ba, öleňde soňram tamam bollugyň dä, öleňde soňram bir direlmek ba, Hudaýyň huzurynda hazir bolmak ba diýip pygambarlar şulary aýdyp gezýele, äý adamla hesabyňyzy çekiň ha. Ýagny bir hesabyňyzy çekiň, saňa bir hoşdar, Sen indi öz hesabyňy çek-de goý ki, o tada kyýamat diýen bir zat bar, sen o ýzde heý ora bir başyň etek bolamasyn. O ýzde sen gelip-de bu eden işdeň, bu zulm edip, bu tada hyýanat edip, merduma bir hakyny iýip, hakyny paýmal edip, ony-muny meselem döwlete güzariş berip, beýtdirip-de merduma hakyny iýip ýörme, heý ora habardar bol-ha sen diýip, Adamlary näme gorkuzyp goýýalar. Kenämi ertäki gün öýüze gelipde näme peşiman bolup durmasylla ki otada peşimanyň hiç bir peýdasy ýok. Ýani Allahu tebarek we taala bize şuny bir goýupdyr. Ýani bize bir olakan zat şu. Bize olakan bir olja şu. Pygamberler gelýärler şuny bize aýtýarlar. Eger aýtmadyk bolsalar näme bolardy biziň günümiz. Ýagny bize aýtmadyk bolsalar, aý bir kyýamat bardyr, hesap-kitap bardyr, muny bilmedik bolsak. Aý Allada bize pygamber ibermedik bolsa, Ymam Azam aýtýar, Alla Tagala pygamber ibermäýin diýse-de başarýar, boýnuna teklif däl diýýär. Eger ibermedik bolsa, seň öz wezipäň, öz kelläň bilen, öz aklyň bilen baryp tanymaly Hudaýy diýýär. Hä eger ibermedik bolsa näme Alla Tagala? Ibermedik bolsa biz o tada näme jogap bererdik, şermendegiden başga zadymyz bolardymy? Ýagny bize şu wagt Aýdylyp duka, biz Kuran okyp duk, hepdede tefsirli goýulyp du, aýdylyp duka-da biz käde wagtlarda hata etjek, hulasa lagzyş etjek, aýagymyz taýy bir yştybalar edaýak. Bir ýatdan çykaryp unudaýak şony. Indi küllen bize aýdylmadyk bolsa, şu kyýamat ba, hesap-kitap badyk onda näjre bolardy biziň? Hä bir olja şu. Biziň gadyrly bilimler-hä? Hemme pygamberler aýdypdyr, şoň ýalak hemme ulamalar-da aýtýarlar şuny, hemme ahulylar-da aýtýarlar şuny. Zol bize gelip dur, şu tefsirimizde-de gelip dur. Başga ýerde bir oturyşykda bolsa, şonda gürrüň edilip dur. Şu zatlar näme, biz hemişe hawasymyz jem bolup gezsin diýip. Şu kefi pygamber aleyhissalatu vesselam aýdypdyr indi öz ümmetine. Ýaňky muşrikler aýdypdyr. Biziň her gaýsymyz dogjak bolamyzda etejigi alty aý, köpüsi iki ýyl tul çekýär. Adamyňky biziň Hanefi mezhebiň fykynda-da getirýär. Adam enesiniň garnynda hatda gal alty aý, hatda ekser iki ýyl-da ýatmak ähtimaly bar. Hatda Ymam Şafyň özi iki ýyldan soňram dünýä gelýär, iki ýyl enesiniň garnynda ýatýar. Iki ýyl hatda hatda aksar dünýä enesiniň rähiminde ýatmaklyk ähtimaly bar. Indi biz dogjak bolamyzda hatda agally alty aý tul çekýär. Alty aýdan soňram, kädilimiz dokuz aýdan soňram dünýä geljek. Kän soraýarlar şuny, Maddy gerala nä forum bolýa şu diýe meger diýe boljak zatmy diýe. Hop boljak zat. Näzire bolmaly? Allah Tagala Hazreti Adamy ýaradanda meger şu alty aý dokuz aýda ýaratdymy? Bir lähzede ýaratdy ki Hazreti Adamy. Her nagat gudrat köwelliginçe işde aňsatlanýa. Meselem Bir wagtlarda indi bu sada obalarda bolmaýar, şäherlerde, ullakan şäherlerde çyra ýag bilen ýanýan çyrala bar. Hyýabalary meselem ýagt etýän çyrala. Ýag bilen ýanýan çyrany her çyraň başyna bir adam barmaly baýat ony näme bir adam meselem bir mähelläň mesuly bolýar. Täki täki çyralarynyň ýanyna baryp şony ýakyp gaýtmaly. Ýagyny tenzim etmeli şoňa görä ýakypda Bir mähelläni ýakjak bolsa özi näçe sagat tul çekýär. Aýlanjak bolsa. Şu wadyny ýöne birji däne dükme. Bir dükmäni basýaň, bir däne şähriň şu durşuna bargyny wesl etýäň ýa gat etýäň. Niçe gudrat köpeldiginçe adam näme işde aňsatlanýar. Ho Allah Tagala aýtdy, Tamamy alemle, asman, ýer, bulaň hemmesi we bulaň içindäki zatlaň hemmesi meňki diýdi, meň mülkümde diýdi. Indi musallat men, gaher diýdi men diýdi. Gader diýdi, hemme zada gudratym bar diýdi. Aziz diýdi, hiç zat maňa üstem çykmaýar, meni ajyz etmeýär, hemme zat meň öňümde ajyz diýdi Allatagala. Samet, bir samet eken äme, hiç zada ähtiýajy ýok, hemme zat şoňa ähtiýajy bar. Şun ýanakdyr Hudaý. Näzire başarmasyn bir lähzäň içinde meselem wujuda getirmekligi? Meger şu zatlaryň hemmesini Allatagala alty günde ýaratmadymy? Bir lähzede-de ýaradyp başarýardy ki. Alty günde ýaratdy nämeden çürim? Bendelerine bir sabyr etme diýen zat, tesebbut diýen zady öwretmeden çürim. Tesebbut diýen şu sabyr etmek. Täenni diýen meselem. Manysy näme? Bir adam bir aramyş bolmak, bir Etýän işlerinde, zatlarynda bir çalasyn, bir howlukmaç bolmasyzlyk. Hä, bir howlukmaç bolmak şeýtanyň işi diýilýär. Näme diýip şu howlukmaç bolmaly? Bu taýda bir mebäs özbaşyna bir paranteziň içinde aýtýan muny. Eger sen kän wagtlarda görýändirin şu wagt, bir işleri çakgan-çakgan ediberseň, howlukmaç bolup ediberseň, ahyr bir zat ýadyndan çykyp galýar sen. Ýogsam Allah Tagala şu tamam alamy bir zerreden ýaratýar. Şo zerreden ýaradanda başarýar ki hemmesini birden ýaratsyn şo. Ha alty gije gündüzi mukdaryny ýaratýany şondan üçin Allah Tagala gudraty çatman däl. Ha biz insanlar da görýär şu wagt bir lahzada Nähadar oglan dogýa dünýäň ýüzünde? Bir saniýäň içinde dünýäň ýüzünde näçe oglan dogýa? Bir saniýäň içinde näçe adam ölýä dünýäň ýüzünde? Şulaň hemmesi Allahyň gudraty bilen Allahyň emri bilen bolýa. Kun diýen emri bar Alla Tagalaň. Keleme bilen däl. Kun feýekun diýip aýtýa Kuranda. He her zada Alla Tagala erade etse, eradasy taalluk tapsa, kun bol diýe bolýa. Hä, bir aňsatjak zat-a. Bol diýdi dämi? Her zat ýeke bolsun, fark etmeýär. Allatagala indi gelsin, meselem, ýüz adamy bir derja öldüreýin diýsin, ýüz adam derja direldeýin diýsin, başarýar. Tuly taryhda-da Allatagala ne kadar şuny tekrar edipdir. Nämeden çürim? Fakat biz şuny bir aklymyz çatsyn diýip. Hezreti Ybrahym gelýär, Eý bar Hudaýa, men imanym kamyl, imanym bitin. Ýöne bir ýüregim jaýlaşsyn diýen. Maňa şu ölenden soňram näçe dirilteniň bir köwük etsene. Onsoň Allah Tagala aýtýar, näçe däne guşy al, bulary öldür, tike-tike et, etlerini goş bir-birine, tamam mahlut et, şu mahlut eden etlerini-de kellelerini öz ýanyňda sakla, äkit her dagyň üstünde bir mukdaryny goý. Tamam indi bulam mahlut etleri tike tike bolugly guşlar Aktýer dagyň üstünde bir mukdaryny goýýar. Ozam Allah Tagala aýtýar Hezreti Ybrahyma çagyr diýýär. Her gaýsyny öz ady bilen çagyrýar gelýär öz kellesi üstünde jaýlaşýar. Şeýtdiripdir şondan ýörtüp gaýtýar. Bir lähzäň içinde şo ýaňky gatyşyp duran etler dagda biri bilen juda bolup gaýtýarlar. Her guşuňky özi gelip birden menem etýär. Bu adam ölýä, dargap gitýä. Bulagy zerre-zerre, tike-tike bolýa. O filsuflaýşy ýanok, bulaň diýä özi gum bolýa diýä. Muň gumunda diýä ýene diýä gelýä biwaň üstünde, otuň üstünde, işim ýok zadyň üstünde oturýa. Munda sygyr iýýä. Sygyr iýende bir süýt bolýar. Muň süýdini ýene bir adam içýär. Hä, bir ýaňky adamyň äzasy, eždasy geldi başga adamyň içinde jaýlaşdy. Bu indi näjüre bolmaly, bu boljak zat däl ki. O eždala näjüre joda bolmaly. Bu adamdan bolmalymy ýa ol adamdan bolup çykmalymy? Hä, şunýanok bir iratlary, şübheleri, suallary getirýärler. Ýöne ýaňky Hazreti Ybrahym sadaja halatda bize kökerde. Kuran bilen sabyt bolan zat. Kurandan bir muhkem zat yok ki bize. Kurandan bir muhkem haber yok. Sadaja bir açyklap aytdy. Şu guşlary dagda tamam tiki tiki edip goşdy Hazreti Ibrahim. Şom bilen de geldi yene name? Yanki guşda her gaysi öz eti juda bolup öz başdan guş bolup gaytdi. Hezreti Uzeýr diýen bir adamyçy ýahudileriň arasynda. Öňki taryhlarda Beni Ysraýyllarda bir Allam pygamber-de bolsa bolanmaly, öwliýa-da bolsa bolanmaly ýa pygamber diýen kaul güýçlüräk. Uzeýr gelýär bir oba barýar. Bu obanyň adamlary hemmesi dargapdyrlar, tamam bolupdyr bi. Süňkleri çykyp ýaty. Eý bar Hudaý-a sen şulary näcirä direltýäň? Ynanýar, fakat ýüregi jaýlaşmadan çürim. Adam bir gözi Alla ýa-da adamy. Eý, bir ýüregine, meselem, bir gelaýýa näjre bolarka bu diýip. Şular näjre ýaratdyň, eý, bar Hudaý, ýa-da şular näjre direltdiň şular? Onda Allah Tagala şu adamy, Hazreti Ozeýri, bir ýatyrýar, öldürýär. Ýüz ýyllap ýatýar şu adam. Eşegi-de bar. Ä, gapdalynda öz bir nahar gazasy-da bar. Ýüz ýyllap ýatýar şu adam, Kuranda gelýär jar ýaly. Ýüz ýyldan soňram direltýär Allah Tagala şuny. Eşegi dargap süňk bolup giden eşegini-de ýamaşlap direldip berýär şuňa. Biz şeýle direldilendiriq diýýär Allah Tagala. Ýa bu hiç bir işi ýok. Ashaby Kahfyňky meselem. Näçe ýüz ýyllap ýatypdyrlar. Hiç endamlary-da dargamandyr. Ýa Allah Tagalaň özi öz gudraty bilen, emri bilen käde wagtlar öýdäk-büýdäk togalanýaly endamlary dargamasyn. Näçe ýüz ýyldan soňram şular gelýär direltge hä ýene gelýär Allah Tagala şu öleňden soňram direlmäni belli etmeden çürin. Indi mundan beter bir muhim zat Allah Tagalaň bize bir goýan zady ki biziň gözümiz öwrenşip gidipdir şoňa. Bir zatlaga biziň gözümiz öwrenşmändir. Gözümiz öwrenşmänsoň näme bolýar biz pikir etjek aý bir bolmajak zatmyka diýjekde. Bir zatda-da bar, gözümiz öwrenişip gidipdir. Meselem, bir adam ölenden soňram direlmekliginden, meselem, beterräk, geňräk zat, bir gatra suw näzire bir adam bolmaly. Bir gatra suw näzire bir adama tabdil bolmaly, hiç jan ýok, zat ýok. Şuň üstünde hiç bir pikir etmeýok biz hemmämiz gabul etjek ynanyp duryk şuňa. Näme diýip çom biziň mydam gözümiziň alnda bolup duran zat biz muňa gözümiz öwrenişipdir. Adat edip duryk we bolýan zatda bu diýek hiç bir geň zat däki diýek. Ýöne bir adam ölenden soňram awwel ýaradylan adam jally adamy öwrüp ýene jan salmaklyk ondan aňsadrakki. Biz ýöne bim bize biraz giňräk, geňräk bolýar, bir gyrrak, aý bir hazp etmesi gyn bolýar, bir bolmajak zat, näjüre boljak bu diýek. He araplara hemişe şu almyşdyk. Näme ola oňa öwrenşigili, bir aňzatjak zat hem Allah Tagala hemişe size aýdanda Kuranyň içinde şu adamy täze direldenini, täze jan berenini, näforum enesiniň garnynda wujuda gelýär, näforum dünýä gelýär, şular aýtýar saňa. Bir gyn zady sen Aňsatjak bolup otyň, bir aňsatjak zady gyn görüp otyň. Her zada biz gözümiz öwrenişse, şo zat bize bir geň zat däl bolýar. Her zada gözümiz öwrenişmese, şo zat geň zat bolýar. Meselem, guşy aýdym aýtmaklygy, guşyň film pahş etmekligi, guşydan sen internete girýäň, her ýere girýäň, aks görýäň, zat görýäň, hiç bir geň däl bize. Ýöne adamyň, meselem, kyýamatda eli keplejek, aýagy keplejek diýlende geň bolýar. Näme diýip bi guşyny biz günde ýeksere görüp otyk şuny. Içinden film pahş bolup du, saz pahş bolup du, a aks görlüp du, internete girlip du, hemme zat bu wagtky elbetde gat bolup du internet. Bi näme Allatagalaň ýanynda bir çybiny ýaratmak bilen ýeri ýaratmak hiç bir aslyn fargy ýok. Ýagny Allatagala bir gudratynda bir tägyr ejap bolmaýar. Gudrat oňa kärräk gerek bolup, muňa azrak gerek bolma diýen zat ýok. Ýaňky mysal-la. Niçe gudrat köpeldiginçe işle aňsat bolýar. Hä adamla bir wagtda meselem bir araba suw getirjek bolsala nagat entýärmişdikle meselem bir mukdar özlerine suw gerek meşik bilen äwwela şony arkalaryna alyp gaýtýarmyşdykla. Soňram soňram ýöşüs araba çykypdyr. Indi şu wagt görýäň meselem taraktor bilen tank bilen çek hele. Hatda ondan ulukam meselem tankly näçe müň litrlik zady dady ondan oňa hämle etýele. Hiç bir gynçylygy ýok. Näme? Gudrat köpeldiginçe iş aňsat bolýar. Allahy ki gudraty tamamy aleme hemmesine ýetýä o hudaýyň ýanynda bu işleň hiç bir aslam bir mana işi ýok aslam bir çybiniň ganatyny ýaratmak bilende bir dünýäni ýaratmaklyk Allatagalaň ýany hiç bir fargy ýok ýani hemmesi bir tamama milliard ha adamy ýaratmak bilen bir adamy ýaratmaklyk hiç bir fargy ýok tapawut ýok bulaň arasynda Ýaňky sen bir dükme bilen bir otagyň yşygyny ýakma bilen, şo dükmäň gelipde bir şäheriň yşygyny ýakmaklygy hiç bir tapawuty ýok biri-biri bilen. Näme gudrat köpeldi? Ýaňky işde bir aňsatjyk iş hiç bir fargy etmedi. Innallaha semiun besir. Saňa hem tähdit, hem wäde. Tähdidligi näme? Birden-de içiňden bir zat, Äý, bu näjre boljak? Äý, bu boljak zat däl ki? diýýärmi? Alla Taala eşidýändir. Basir, birden-de, meselem, etýän halatlaryňda, zatlaryňda Hulasa bir şek bilen berhort edama Allatagala görýändir, tähdit. Etýän işleňi birdende sen bir ýerde bir gabatda biri bilen bir teleki gürrüň edasaň Allatagala eşidýändir. Birdende bir sen teleki iş etseň, teleki gözlemellä zatlar gözleseň Allatagala görýändir. Tamamy hallaňy görýändir, tamamy kallaňy eşidýändir, tamamy sözüňi eşidýändir, tamamy halyňy Allah görýändir, muň üstünde hiç şek etme. Wädesi näme? Seň peýdaňa bolşy näçe? Birden-de bir ýerde saňa biri zulum etse, birden-de biri gelip-de seň hakyňy iýse, hakyňy paýmal etse, saňa biri töhmet ursa, töwhin etse, Allah Taala eşitmeýänmyka diýme, eşidýändir. Ertäki gün ony hesaba çekjekdir, seň peýdaňa. Oň zyýanyna oňa waýyt boldy, saňa wäde boldy. Hä, birden-de biri gelip saňa bir hyýanat etse, hä, seň habaryň ýok, seň yzyňdan, meselem, bir togta etýär senden çürim, bir bärnama dökýär mähfiýana, sen görmeýäň, onda-da Allatagala görýändir, hiç ony gaýgy edip ýörme, ertäk-gün seni, näme, Allatagala şu edilen işleň mugabelinde hesaba çekjekdir. Gowy iş eden bolsaň, peýdaňy görerin, telek iş eden bolsaň, Allatagala hemmesini görendir, eşidendir. Hiç ýere gidip börmer, hemmesini hesaba çekjekdir. Ýagny seni Allatagala hesaby saňa wada berýär. Hesap-kitap gününi wada berýär. Innallaha samiun basir. Eşitýär we görýär. Hä, seň ýaradylmaklygyň-da, seň öleňden soňram direltmekligiň-de näme? Hiç Allatagalaň ýanynda bir adam bilen millionha adamyň hiç fargy ýokdur. Şular ertäki gün hesap-kitaba çekiljekdir. Gazy şahitdir özi. Gazy özi şahitdir. Özi görendir hemme zady, özi eşidendir hemme zady. Şo ýerde şeýdip hesaba çekjekdir adamy. Indi seň öňüňde bir Mysal goýýar Allah Tagala. Bir nemune goýýar. Hä, şu nemune seň gözüň öňünde bolup duran zat, ýöne sen öwrenişipdirin şuňa. Biz kän bir neme etmeýäs-de, bir aňlamaýak muny. Älem tara, aýa görmeýäňmi sen? Bir bellije zat-da, hemme kişiň bilýän zady. Bir kişi oglandan ta ullakan adama bilýär şuny. Göz bilen görlüp duran zat. Ennallaha ýuliju'l-leýle fin-nehari we ýuliju'n-nehara fil-leýl. Gijäni gündize dahyl etdi, gündizi gijä dahyl etdi. Ýagny gije diýen ölmek ha. Eger biz sofylaň, erfanylaň täfsiriniň üsti bilen aýtjak bolsak, gijäni ölmek many ýazýarlar. Gündizi dirilik many ýazýarlar. Allah Tagala ölüden diri çykarýar, diriden öli çykarýar diýýär. Ýagny näme? Adam bir damja suwdan öli-de. Şundan diýýär, adamy ýaratýar diýýär Allah Taala, janly zat ýaratýar diýýär. Ýa indi diri boldy-da adam, şo diri adamy-da öldürýär diýýär. Ýa mundan ölüni çykardy diriden. Ýa-da näme? Öli kyýamatda bäs gününe otada Allah Taala ölüden diri çykarýar, otaň akýar näme? Hesap-kitaba garşy. Hiç Alla Tagala işi ýok. Eýne şu gije-gündizi bir-birinden çykaryşýanok. Eýne meselem gijäni gündizden gündizi gijeden çykaryşýanok ýa bir-birine dahyl eşýanok. Hiç adamy-da öldürmek, direltmek hiç wagt ýok. Ýagny biz özümiz şu wagt gije gelýä, gündiz-de gelýä yzyndan. Ýa hiç aslym bir adamyň özi Her günde şuny temrin edip bu öleňde soram direlmeklige. Her günde biz öleňde soram direlmekli temrin etjek. Her gijede ýatjak, ölýä-de adam, ýatmak diýen näme, ölmek bilen näme fargy bar? Ýatýaň, hatda ruhuň da bedeniňden çykyp gitýä diýýä, diş görýäň, basyrganýaň, bir ýerlerde gezip, öň hatda şu ruhuň şeýdäp gidip gelýä diýip-de şu kowullar bar üstünde. Ondan soňram gündize direlýäň. Hemme adamla direlip meselem ertir bilen işe garşyny çykyp gitýäler. Eýne şu kyýamatda sen şun ýanak boljak şu. Adam öljek, ölenden soňra kyýamatda direlip hem näme çykyp gitjek meýdana garşyn. Bi adamlary näme Allah Tagala temrin etdirip otyr. Ýa şu wagt ýeri görýäň, tomusyň güni orýaň, Gyşyň güni gelýäň näme ekýäň? Indi şu gyşyň gyşyň güni ýa güýzüň güni ekeňde, şyň özi ýuwaş-ýuwaş ýaz bolanda ulalyp ugraýar. Hä, öli ýer gyşyň güni ölýä diýýär küllen. Gyşyň günde ýer öli. Baglar meselem ýatýa diýýär. Ýa meselem o hyrs, tilki näme, näme bular bir ýatýala gyşyň güni. Tä ýaza çenli bir howa ganymatlanýar. Hop, indi şu ýer iki ölüpdir. Şuny Alla Taala ýazyň günde bir direltýär şuny. Şundan ot çykýar, çöp çykýar, gök bolýar hemme ýer. Guryp ýatan ýer gök bolýar gitdi ýazyň güni. Hä, ýeri-de Allatagala ýylda bir syry öldürýär, bir syry direltýär şony. Indi biziň gözümiziň alnyna goýan zady şu. Sen her ýylda bir syry ýer ekýäň, hä, şony ozam ahyrynda-da orýaň şony. Adamlaň ertäki gün hesap-kitap boljagynyň bir tämrini şi. Biziň gözümiziň alnda bolup duran zat. Ýöne atdy bolupdyr. Biz görüp duransoň ýeksera atdy bolupdyr bize. Indi adam ölüpdi, direlip, soňram gelip hesaba geçjek diýileni ýöne görmänsoň bize bir gyraatdy bir he bolmajak zat ýanak bolýar. Gözüň öwrenişensoň. He Allatagala Gijäni gündize dahyl etýär. Muň başga bir Manasy bar diýýär ulamalar bärki tefsir ýazarlar aýtýar. Şundan diýýär ýeriň togalakdygyny düşünip bolýar diýýär. Awwel meselem bir entekler pikir etýärmişik ýer çarguşmyka diýenmişdik. Hop ýer çarguşdygy Kän wagtlar kilisa Mesihile O wagt kilisa adamlary her kim nezeri bilen muhalyf bolsa kellesini kesýän wagty ýa bir tanasy barmyşdyk bir sygyr häki demirden bolan sygyr şo demiriň içine salyp etegini ot ýakyp şeýtdirip bişirip öldürýenmişdikler adamlary her ýerde kilisaň muhalyfy bolunsa şeýtdirip şekence edip öldürýenmişdikler. Kilise o wagtda şu işi edipdir. Mutassyfana şu wagtda biziň yslamymyzy, biziň mesjidimizi, biziň jowarlarymyzy bir form kökezýäler, inkar, meselem şu kilisaň eden işini jowarlaryň başyna getirýän ýaly edip kökezýäler. Ýani her ýerde meselem biz aýtýak bir paranteziň içindäki gürrüňde bi. Biz aýtýak biziň ahunlarymyz aýtýar, ulamalarymyz şu diniň ola hallary aýtýar. Jowalla bir ýerde meselem bir meseläni bilmeýele. Bir ylym takassuslary ýok. Dini meselelerde bir takassusy ýok. Takassusyň ýok ýerde gatyşma diýýär. Näme diýip, şom bir takassusy ýok adam gelip gatyşsa, bi yzy tässup bolýar, jedel bolýar, heý bir teleke bolýar muň yzy. Hatda bilmän dinden-de çykaýýar adam. Şom aýtýan kepini bilenok özi. Bilmeýän adam gelip gatyşanda diniň meselelerine din bir hatarnak zat. Hatarnak diýilýän näme? Dinde eger etigadyýatyň üstünde sen bir azajyk yştyba kepleseň hatar dinden çykarýa seni. Hudaý saklasyn ozam oň nagadar yzynda tebaty bar. Bu adam kafyr bolsa muň zenanasy talak bolýa, muň işi işdi nikahynyň gürrüňi gelýä, ondan soňra muň mirasynyň gürrüňi gelýä, kän bir teleke zatla oň başyna gelýä. Ol hem biziňkile aýtdy meselen bu meselelere gatyşmaň diýe ylmyň takassusyň bolmasa gatyşma diýe. Sen ylmyň takassusyň bolanda soňram giribermeli. Biziň ýöne mutasyfana şu wagt hemme zatda hemme çizam bolupdyryk biz. Ýagny men eger Wa la takfu ma leýse leke bihi ilmun. Kuranyň bize buýurýan zady. Tahassusyň ýok mowretde hiç wagty dehalet etme, bahs etme. Biziň ahullymyz, ulamalarymyz gelýär meselem saňa, şu meselä goşulma diýýär, tahassusyň bolmasa goşulma. Tahassusyň bolsa gel nazar ber. Sahyp nazar bolsaň, şo mowretde ilmiň bolsa gel nazar ber. Ençiränikä şu wagt aýtýarlar meselem men Kurandan hadisden özüm düşünýän diýýär. Ýok ilmiň tahassusyň o hatda däl Kurandan hadisden gelip özüň düşüner ýalak. Gelmeli hatman soramaly. Ha hatman soramaly. Fesalu ahla zikri in kuntum la ta'lemun. Kuranyň bize buýran zady. Bilmeýän bolsaň bilýän adamlardan sora mutahassyslardan sora. Her mesele bolsun. Pezeşki taýdan tepbi taýdan. Ha gelip bir adamyň janyny alamy birden bir Özüňe berlen daruny oňa tejwiz edip, saňa ýaraýan daru oňa ýaramaýar. Birden ol adamy öldürip goýberämmi sen? Dini mowretde-de şeýle. Bir soaly bir ahundan sorapdyryň, saňa bir jogap iberipdir. Indi saňa berlen jogap delil bolmaýar, hetmen oň-da işine ýarasyn. Gitsin oda ahundan sorasyn seň berýän jawabyň yştyba bolýa. Bi mesele joda Ýöne o kilisaň etýän işi näme? Kilisa öz danyşmentlerini öldürýä. Sahyp nazar adamlaryny öldürýä. Nýuton ýanak bir adamla Sahyp nazar danyşmend adamla bula. Kän adamla danyşbentler Togolok diýip nazar berdi öldürildi Kilisan tarapyndan. Ol hem ala aýtýar şu diýe aýa ýeriň togoloklygyna delalet etýär. Näforum ýer togolok diýýär. Şol Alla Tagala aýtdy gijäni gündize salýar, gündizi gijä salýar. Eger çarguş bolsat diýýär dörtpuşlak çarguş bolsatdy onda birden gije bolar birden gündiz bolardy. Hä, bir lähzede birden gije bolup, birden gündiz bolardy. Şol näme, muň dört däne burjy bar. Dört däne burjy birden aýlansa, o baş külen şu başy görýär fakt güni. Ýene birden aýlanyp, şeýtdir, sen bir zady, çarguş zady aýla-da gör, Ýeriň üstünde aýlanda näjür aýlanýar? Bir togalak zady aýla-da gör, näjür aýlanýar? Togalak zat ýuwaş-ýuwaş tedriji aýlanyp gitýär. Ýöne çarguş zat birden o baş newrlýär, ýene birden o baş newrlýär, şeýtdirip gitýär. Bir diýe ýeriň togalaklygyny belletýär. Ýeriň togalaklygynyň bize näme peýdasy bar? Allatagala bize olakan bir rahmeti. Şu wagt Perz ediň, şu wagt birden-de sen garaňky ýer, şu mesjidi garaňkytsak biz, yşyklaryň küllerini söndürsek. Adamyň gözüniň bir hasiýeti bar, garaňkyda adamyň gözüniň ýaňky garasy ulalýar. Yşyk bolanda kiçelýä. Hä özi bir fokusy bar gözüniň eýle meselem durwin guşyň durwini fokus eşýänok özi bir tanzimleýşýänok adamyň gözi özüni tanzimleýäşi. Indi sen şu wagt garaňkyp durka gözüň gowja garaňka öwrenşende birden yşygy ýakaňda adamyň gözi kör bolup barýa. Hä kän başyňyza gelendirde birden meselem ertir bilen ýatykaň ýorganyň etegine patuň etegine gel ýeri yşygy ýak ýere sen Gaharyňda getir ýele, o gözüň kör edip barýa yşyk. Gözüň açyp bileňak sen. Eger ýerde şun ýanak bolsatdy, dörpuşdak bolsatdy, birden-de gündiz bolup, birden gije bolsatdy, adamyň gözi hiç wagt oňa tahammül etmertdi. Hä Alla Tagala saňa eýne bir ýaňky ýelegiň arasynda saklaýan ýanak saklaýa seni. Eýni ýelegiň arasynda saňa nagat lotfy bar lan. Gelýeşi ýer togalak edipdir. Ýuwaş-ýuwaşdan seň özüň ertir bilen meselem daň wagty görýäň, bir hat bolýar. Şo hat külden gelýär alýar, ýuwaş-ýuwaş giňerip gitýär şo. Ozam seň özüň rahat muňa öwrenişýär. Gije boljak bolanda şeýle ikindin ýuwaş-ýuwaşdan günüň ýagtysy kemelip, gyzgyny kemelip şeýtdirip gitýär. Ahyrda meselem gün batýar gitýär. Ozam-da Bir forum däl ki, meselem, ikindi bilen agşamyň arasy wagty ýalak bolup dursun. Garaňkyýanda kamyl garaňkyýýa, ýagtylanda-da kamyl ýagtylanýa. Şi Allahyň bize gije bilen gündiziň moredinde goýan rahmaty. Gije bilen gündiziň bir hikmet u felsefesi şi. Allatagala gijäni gündize dahyl etdi, gündizi gijä dahyl etdi. bir lutf bilen, bir ýumşaklyk bilen, bir adamyň halyny myrat etmek bilen, adamyň zeýifligini, zäfini myrat etmek bilen Allah Tagala näme, şeýle gije-gündizi ýaradypdyr we saňa nyşan edip goýupdyr, saňa bir alamat edip goýupdyr, şu kyýamat bar, öleňden soňram direlmeklik bar. Ve sahharaş-şemse vel-kamer. Gün bilen aýy musahhar etdi Allah Tagala. Allah Tagalaň ämrinden hiç wagtda çykmaýarlar. Hiç wagtda çykmaýar. Şu Gün bilen Aý eger millionha ýyl bäri Gün ýagty bolupdy, ýene millionha ýyl Danyşmentler aýtýar, ýene näçe million ýyl diýýär, şuň jaýy bar diýýär, şuň ýagtylygy, şuň gyzgynlygy hiç wagtda aýryljak zat diýýär. Ýagny gün şeýle bir zat bolupdyr we Allah Tagala ýaradyp goýupdyr bize. We aýy-da Allah Tagala şeýtdirip goýupdyr bizden çüri. Bir gürrüňi bar şuň. Şada bir ejazy bar. Äwwela gije-gündiziň moredinde Allah Tagala bir forma edip goýmandyr ki, meselem, bir bername rizişoda, hawa sen ýyl onkaý gijäň on iki sagat bolsun, gündiziň on iki sagat bolsun, ýa onýanok däl. Gyşyň güni görýek, gije uzak. Diýseň uzak, sen ýataňda hiç görüp bolanok şuny. Ýassydan soram ýatsaň-da, tükenjek zady ýok. Hä, sen gijeňräk ýatmaly, çäräň ýok, ýogsam näçe çyry oýanýaň. Hä, tomsuň gününe görýeň, gündizi uzak. Gijesi küle. Ýöne şu barnama hiç wagtda behim degmändir-ha. Sen şu wagt Tagsyrylaň biri Howzeye Hanefiýaň uly hallarynyň biri äwel geçen adam owadan nebede özde. Otuz bäş ýyllap şi owgate şer ini bäş wagt namazyň kyny otuz bäş ýyl tejribe etýe gelip. Ştada gelýe şoň üstünde işleýe. Otuz bäş ýylyň içinde tejribe edilen barnamasy düzügillu degiq her ýylda Şo her gün meselem şo ta bernamaňyz bar siz şo aýlaň içinde şoň oram bolup bar. Şo bernama şo wagt düzülen bernama şo. Sen şo bernamany gelip ýylla üýtgedip durma gerekkä. Bir ýylyňky kamyl şonda ýazygyly şo bir ýylyňky her ýylda tekrar bolup dur şo. Ýagny her ýyl sen näçe million ýyl bolsun hiç üýtgemeýär. Indi bir zerre, bir saniýe, bir dagyga üýtgeme ýok oňa. Sen şu günüň, meselem, şu gün aban aýyň ýigrimi dokuzy bolsa, gözle gün haçan dogýar, gelen ýylda gözle, indiki ýylda gözle, hiç fark edip görmer şu. Ýylda şo wagtda dogar. Ha, hiç aslan bir ganunyky Allatagala goýupdyr şuny. Nagadyr bir Kyn zat-a, bir adam şuny näzire edip başararmy bir adam? Äwwel-ä ýyl onkaýda şu üýtgäp durmaly, şu üýtgäp duran zat-da ýylda şu bärnama üýtgäp durmaly. Ýagny şu aýlanyp durmaly. Ba, rahat bir behim degjek zat. Bir adamyň bir akylyna sygjak zat däl-hä. Sen üýtgäp duran zady näforum ýene bir ýyldan soňam tanzim bolmaly şu. Tagwim Nä forum tanzimläp durşuny ýene gelip bir barnama salyp bilmändirler şunçular. Dört ýyl Abi nagys bolýar. Dördürenji ýyl Sali Kabise diýilýär. Her ýylda şuň saatyny düzüp bilmändirler. Günni dogurlap bilmändirler. 365 gün bolýar ýylda. Ýöne 365 günüň bir günüň-de dörtden biri. Ýagny alty sagat. Her ýylda alty sagat yzapa gelýär takwimde. Dört ýyldan ozam şu alty sagatlar düzülýär. Bir bir gün bolýar, ozam muny dört ýyldan üç ýüz altmyş alty gün diýip aýdylýar. Sale kabise diýip takwimlerde gelýändir meselem. Hä şu Alla Tagalaň gije-gündizi goýan ejazy şu. Adamyň akly bir Aslan muny därk edip başarmaýar. Nä forum bolmaly şu Barnama. Näçe million ýyllada şu hiç wagtda şu Barnama üýtgejekkä. Gün bilen aýyň gürrüňini Allah Tagala ýene näçe ýerde getirýär. Güne zyýa diýip getirýär, aýa nur diýip getirýär. Munda-da bir ejaz bar. Muň ejazy näme? Gün diýeni, zyýa diýeni näme? Bir çyra Çyra ýöne özünden hem ýagtysy ba, hem gyzgyny ba, lampesetleri gördüňiz? Hem ýagtysy ba, hem gyzgyny ba, nabat gyzdyrýa bir otagyň içini. Lampe gadym sary lampla, set lampla. Indi ýöne şo lamp bir aýna düşse, aýnaň meselem saňa garşy monakes etse şony, aýnaňkydan nur geler, ýagty geler, ýöne gyzgyn ýok hiç wagt aýnada. Güni Allatagala zyýa diýip aýtýa, aýy nur diýe fagat. Zyýada nur bolşy ýaly gyzgyn-da bar. Nurda ýöne hökman gyzgyn bolmaly däl. Nur fakat nur bolýar, ýagtylyk bolýar. Her şey Allatagalaň bize bir goýan ejazlary, Kuranyň meselem bize aýdan bir mu'jyzaligi näçe zadyň üstünden mu'jyzaligi bililýär. Biraşy diliniň üstünden Kuranyň. Nagt ajyp şu Kurany şo wagtky O adamlar ýeke bir-birine hal-u-hal edende şeer bilen, edebiýat bilen, bir owadan sözle bilen hal-u-hal etýän adamlar-da Kuran ýanak bir owadan kep getirip bilmändirler. Allah Tagala mubarizä dawet edipdir. Tamamy adamlar jylla diýipdir, gelsin diýipdir, şuň üç aýaty ýanak, iň gysga Inna-ateýna ýanak bir däne sure mukdarda getirsinler, getirip bilseler diýipdir. Ejazy ilmileri görýek meselem şygadar bir ejazlary o wagtda bilinmändir Allatagala hemmesini pygamberiň wagtynda keşfetdirmändir ýuwaş ýuwaşdan keşfetdirýär ki her zamanyň adamlary şolar görsünle kapyrla ynanmaklyga garşy maýyl bolsun musulmanla imanynyň üstünde sabet bolsun şondan üçin hem her döwrede her nesilde görýek täze zatla şu kuranyň üsti bilen keşf bolupdu. Kullun yejri ila ejelin musemma. Ýöne şu gadar meselem näçe million ýyl edamy tapyp bilýär diýenimiz bilen-de Allah Tagala bir möhlet taýyn edip goýupdyr. Şo möhletden hiç wagtda öwde-de dargamaýar, soňram-da dargamaýar. Bir wagtda häki gowmy maýaň tagwymy gelendir, Kyýamat boljak, jumga güni näme boljak diýip, Howmaýaň takwymy tükendi diýip gürrüň etdiler. Bi bir horafat zatlar, bir çertü-pert zatlar. Näme diýip, şum bir musulmanlaryň bir etigady bar. Allatagala bir möhlet taýyn edip goýupdyr. O möhleti hiç bir adam, hiç bir jyn, hiç bir danyşmend, porhan, hiç bir zat bilip başarmaýar. Aýendäni hiç zat bilip başarmaýar. Bilýän bolsa öz ölümini bilerdi, ölüminiň öňüne geçerdi, eger bilýän zat bolsa. Hiç bir zady kyýamatyň geljek wagtyny bilmeýär ki, gowmy Maýa gelip meselem bilsin ony. Oň takwymy tükenmek bilen meselem kyýamat bolsun. Bu bir ykdysady, bir syýasy meselem dökülýän bärnamala. O wagtlar Russiýa ýeke Hudaýa ynanmaýar, Russiýa ýeke kullen özleri komunist hudaý ynanmaýa hudaý diýen zat ýok diýipbe Russiýa geldi meselem o zeň zitde bomba atom bolan zir zemirlerini satma durdy şonda ejara bermä durdy geliň kyýamat gopsa ştada amanda bolaryňyz siz diýip Äwelä o ynanmaýan adamyň etýän işi şo kyýamat ýerine hiç zat salym galmaýa ondan da ki ýaňky Bir ykdysady bir pul çykarmadan çürim. Soňra nagat merdum gitdi şo ýerde Gabile Maýaň ýurdy diýip şo tak bir aýlanyp gaýtdylar nagat pul dökdüler o tak. Bi hemmesi bir belli wagty bar. Ýöne belli wagty Hudaýyň ylmynda belli. Bir adam, bir danyşment, bir desga, bir jyn, bir zat, ýok, bu zatda hiç haýsy bilmeýär muny. Allatagala muny fakat özi bilýär. Şy suräň ahyrynda-da inşalla bäş däne gaýyby ki Alladan başga kişi bilmeýär, onda bähsi geler, o taýda gowy açyklap gürrüň ederin inşalla oň üstünde. Hemmesiniň ýöne bir tükenjek wagty bar. Şo tükenjek wagty bir lähze öwe-de düşmeýär, bir lähze gijä-de galmaýar. Wa ennallaha bima ta'maluna habir. Bir zat bar, bir zady bejerip duruň, meselem, aý bir bilmeýän adamyň eline bereňde sifat ýaýmaz, a ajap gowy zat bejerip duruň sen diýýär. Ýöne bir adam bar, mutahassys özi, a bir mutahassys adam, eline berýäň, aý munyň diýýär, ýüz däne aýby bar diýýär. Men haýsy bir aýbyny aýdaýyn muň diýýär. Bir öýi bejerip duruň, Hä bir öý işlenýär, bir ussa öý işläp gitýär, meselem geçgary etýär. Hop, geçgary edende biz şeýt durup gyýandan gözlämizde bilýäk şuny nirsi gyýyşyk, nirsi dogry. Bir ussa bolanda, hebre bolanda bir forum, ýöne öýüň eýesi pahyr agzyny açyp otyr, mazaly ajap bir owadanlap işläp dur öýüm diýip. Hä, bilmeýän adam bir forum bar horzetli mum bilen. Seň etýän işiň, etýän ämellimiz, hä, aýtýan keplemiz, ýüregimizdäki geçýän zatlary, şaýat, meselem, biz zahyrymyzda bir heý görä bir takwa, heý görä bir alym, heý görä ahun, meselem, bir owadan egin-başly, aý, bir uzynrak geýim geýeňde, uzynrak köýnek geýeňde bir entekde tagsyr diýýär saňa. Öňüňden çykýarlar, eliňden owşajak bolýarlar. Hä, içiňi bilmeýär olar. Sen bir adamy hyýabandan tut-da getir şu wagt, hiç zat bilmeýän bolsun, şoňa bir gowja sakgal, owadan sakgal goýdur, uzyn köýnek geýim, selle zat goý, şoňa hemmekiş bir ahun tagsyr mukady öňünden çykýarlar. Hä, zahyran biz şol adam hiç wagtda ýürekdäkini bilmeýär. Sen çäräň ýok, zahyr bilen hokm etmeli. Her adam bir adam hiç bir zatda kamyl bilmeýär bir zady. O zaman daşyndan haý bir gowy haýbatly bir zat bolup görülýär. Ýöne Allah Habir. Habir diýeni ýaňky ussa. Bilýä nämäň nämedigini. Sen içindäkini bilýä o. Şu adamyň içinde hiç zat ýokdugyny bilýä. Hä şu adam hiç zat bilmeýändigini, takwalyk ýokdugyny Allah Taala bilýä. Ertäki gün men mes'ul. Hä, zendegiňi şum bilen sen öň äkitdiňmi? Bir gowy zendegiň yzynda gezdiňmi? Şular hemmesi ertäki gün Allatagala hesaba çekjek. Hemmämiziň ýa äleýhimize bolar, ýa peýdamyza bolar şu eşidýän zatlarymyz we aýtýan zatlarymyz. Hä, onda dikkat etmeli-ha şuň üstünde. Allatagala Habir. Men näme niýet bilen gelip şu zady gürrüň berýämi hiç haýsyňyz bilmeýäňiz. Fakat Hudaý bilýä ýöne şony. Men teleki niýet bilen özümi kok ezmeden çürimde bolsa Hudaý bilýä hesaba çekýä. Ýok men size bir jan ýandyryp bir zady bildireýin öz bilýän zadym diýsemde munda Hudaý bilýä ertäki gün hesaba çekýä. Eşdýänleri-de şeýle. Eşidýänleri-de Allatagala hesaba çekýär, Ertäki gün şu eşidýän zadyňy sen nämeden çürim eşidipdirin? Nämeden çürim hazir bolupdyryň? Aýam märdumuň gözünde, meselem, Aý, falany tefsire gitdi diýsinler, sakgal goýupdyryň, näme diýip goýupdyryň? Märdum, meselem, sakgal goýýa diýsinmi? Ýa Hudaýym razy bolsun diýip etýäňmi? Biz görýäk, dini yslamyň goýan kanunlary Rebany pygamber aleyhisselam müň dört ýüz hurda ýyl mundan öçe haram diýip gidipdir. Kyýamata çenlinde şu reba haram. Hiç bir adam gelip halal edip bilmeýär ony. Zenany pygamber aleyhisselam haram diýip gidipdir. Kyýamata çenlinde haram şu zena. Ýa şuňa meňzeş her zady Kuran haram diýen bolsa kyýamata çenlin haram. Pygamber Islam haram diýen bolsa kyýamata çenli haram. Halal diýen bolsa bir adam kyýamata çenli haram edip bilmeýär ony. Kuran Hudaýyň dini. Hudaýyň özi sabit boluşy ýanak dini de sabit. Ýani hak, hak diýeni tamam da hakdan soňra bir batyldan başga zat ýok. Sen hakda bolmasaň batyl ýoluň. Ýa batylda bolar ýa hakda bolar ikisiniň arasynda bir zat ýokka. Has Allatagala hak diýeni Hudaýy hak hiç wagtda üýtgeme ýok. Ýani muny gelip biri üýtgedip aý Hudaý bir zaman ba diýlipdir indi ýokmuşdyk ýok on ýanak gürrüň ýok. Hak diýeni sabet diýdigi. Hiç oňa näme üýtgeme ýok diýdigi. Mugabelindäki zatla nefs bolsun, pul bolsun, but bolsun, her zat bolsun bular näme batyl. Bular tamam bular hiç wagtda bir şaý etmeselem bir zulum bir zat meselem hyýanet bir zat biz bilmeýek muny şaý etmeselem bir uzaga bir muddatça meselem sürsün bir zulum näçe wagt sürsün bir muddat meselem bir hyýanet barmyşdyk bir jähl jahalet bar sürsün ýöne ahyrda bir gün tamam bolar hiç wagtda oň dawamy bolmaz hak hemişe dawam Allah tagala hak diýeni sabit diýdi we anallaha huwal aliyyul kebir Allahu Akbar diýilýän näme? Her zady ki seň zehniňe gelýär, Allah şondan ulakan. Her zatdan Allah Taala ulakan. Ha Allah Taala ulakan diýilýän näme? Sen birden-de bir duşmany özüňden ulakan saýama. Şeýtany ulakan saýama. Allah ulakandyr ondan. Bir muşkeliň ulakan saýama, Allah ulakandyr ondan. Bir kynçylyga düşüpdirin, bir ýerde işiň gir edipdir olakan saýamy Allah näme ondan ulakandyr we ennallâhe huwel aliyyul kebir bes her bir işde mu'men adam Hudaýa tewekkül etýändir Hudaý hemme zatdan ulakandyryn diýip siziň hemmäňize näme hyýalyňyz rahat edipdir Men Hudaýyň hesabyndan gaçyp bilmeýän näme diýip şun Hudaý ulakan.